วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายนพุทธศักราช2568 เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัท ผู้ฝ่ายธรรม มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษามาเรียนรู้ คำสั่ง คำสอน อันประเสริฐของพระพุทธเจ้า และนำเอาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไป การฟังเทศฟังธรรม และการปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ ก็จะมีแบ่งเวลาไว้เป็นสองช่วงด้วยกัน สามสิบนาทีแรกก็จะเป็นการแสดงธรรม ส่วนสามสิบนาทีต่อมาก็จะเป็นการปฏิบัติธรรม คือการเจริญสมถะภาวนา คือการนั่งสมาธิ ด้วยการเจริญสติ ให้จิตอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน เช่นพุทโธพุทโธ เพื่อให้จิตได้เข้าสู่ความสงบ ได้พบกับความสุขที่เหนือกับความสุข ทั้งปวงธรรมะ ในวันนี้ที่จะนำมาแสดง ก็คือเรื่อง พรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่แปลว่าคุณสมบัติของพรหมของผู้ประเสริฐผู้ดีผู้ประเสริฐ ผู้ดี ผู้ประเสริฐนี้จะมีคุณสมบัติที่ดีที่ประเสริฐอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งเมตตาสองกรุณาสามมุดิตาสี่อุเบกขา นี่คือคุณสมบัติของผู้ดีผู้ประเสริฐ ผู้ที่จะตั้งมั่นอยู่ในความสงบอยู่ในความสุข จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้ายังไม่มีก็สามารถสร้างคุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาได้ด้วยการกระทำด้วยการเจริญเมตตากรุณามุริตาอุเบกขา เมตตาก็คือความปรารถนาดี ความหวังดี ความ เป็นมิตรกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ หรือเทวดาทั้งหลายทั้งปวง คือไม่มีศัตรูกับใคร การที่เราจะเจริญเมตตานี้ เป็นความต้องเจริญด้วยการกระทำไม่ใช่เจริญด้วยการสวดบทแผ่เมตตา อย่างที่เราทำกันเป็นปกติ เวลาเราไหว้พระสวดมนต์เราก็จะมีบทแผ่เมตตาให้เราได้สวดกันสัพเพสัตตา อเวลาโหนตุอัปยาปชาโหนตุอานีคาโหนติโหนตุ สุขีอัตานังปริหารันตุนี่คือบทแผ่เมตตา คือวิธีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาที่แท้จริงนี้ต้องแผ่ด้วยการกระทำ ต้องมีผู้รับความเมตตาจากเรา ไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียว แล้วก็สวดมนต์สวดบทแผ่เมตตาแล้วก็จะส่งความเมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้ อันนี้เป็นความเข้าใจผิด การสวด หรือการเจริญบทแผ่เมตตานี้เป็นการฝึกสมาธิ เป็นการเจริญสติ โดยใช้บทแผ่เมตตา เป็นอารมณ์ของกรรมฐาน เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ให้จิตใจลอยไปกับความคิดต่างๆเท่านั้นเอง แต่การแผ่เมตตาที่แท้จริง ต้องแผ่ในขณะที่เราพบปะกัน ไม่ว่าเราจะพบปะใครก็ตาม มนุษย์หรือเดรัจฉานก็ตาม เราควรจะมีความปรารถนาดีต่อกันเช่นเวลาพบกันก็ทักทายกัน ยิ้มให้กันถามสารทุกข์สุขดิบให้ต่อกันว่าเป็นอย่างไรสบายดีเหรอไม่ใช่หน้าบึ้งตึงแยกเขี้ยวใส่กันนี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยด้วยการกระทำเวลาที่เราโกรธกัน ทะเลาะกัน มีเรื่องมีราวกัน ถ้าเราอยากจะให้เรามีความเมตตา เราก็ต้องให้อภัยกัน ไม่จองเวรกันสัพเพสัตตา อเวลาโหนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง อย่าจองเวรกันเถิด ให้อภัยกันเถิด เพราะการจองเวรนี้ไม่ได้ระงับเวรกรรมที่จะตามมา การจะรับเวรระงับเวรกรรมที่จะตามมาต้องระงับด้วยการไม่จองเวร เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร การไม่จองเวรก็คือการให้อภัย การให้อภัยก็คือการการแผ่เมตตานี่เอง มีเรื่องกับใคร มีปัญหากับใครอย่าไปฟ้องร้องกัน อย่าไปทะเลาะกัน อย่าไปทำร้ายกันนี่คือการแผ่เมตตาแบบที่หนึ่งคือการเอาเวลาโหนตุ คือไม่เบียดไม่ให้อภัยกัน ไม่จองเวรจองกรรมกัน เพราะการจองเวรจองกรรมกันจะนำพามาสู่การเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันนั่นเอง ถ้าไม่จองเวรแล้วเจ้ากรรมนายเวรก็จะไม่เกิดตามมา นี่คือการแผ่เมตตาลักษณะที่หนึ่งเวลาที่เรามีเรื่องกันให้ขอให้เราให้อภัยกัน เรื่องที่การแผ่เมตตาแบบที่สองก็คืออ อับยาปชาโหนตุคืออย่าเบียดเบียนกัน อย่ากันแกล้งกัน อย่าทำร้ายกัน ทำอะไรก็อย่าทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน เวลาเราจะทำอะไรก็ตาม จะพูดอะไรก็ตามขอให้เราคิดถึงผลกระทบที่จะตามมากับผู้อื่นหรือไม่ ทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายหรือไม่ ถ้าเสียหายเดือดร้อน เราก็ไม่ควรที่จะกระทำ อบายาปัชชาโหนตุคืออย่าเบียดเบียนกัน อย่าสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่กันละกัน ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ข้อที่สามอานีคาโหนตุ อย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกัน อย่าไปทำร้ายร่างกายด้วยการทุบตีหรือใช้ของอาวุธต่างๆ เพื่อทำให้ผู้อื่นเขา เจ็บกายและเจ็บใจอย่าไปพูดหรือไปทำอะไรที่ทำให้เขาต้องเสียใจ เป็นต้นคนที่มีความเมตตาจะไม่ไปทำความเสียหาย ไม่ไปทำร้ายร่างกายของผู้อื่นไม่ไปทำร้ายจิตใจของผู้อื่นนะการแผ่เมตตาแบบที่สี่ก็คือสุขีอัตานังปริหารันตุ คือขอให้เขามีความสุขส่งความสุขให้กับเขา เช่นวันนี้เป็นวันเกิดเขา เราก็ซื้อของไปฝากเขา เป็นของขวัญให้ความสุขกับเขา หรือถึงแม้จะไม่เป็นวันเกิด ถ้าเราจะไปเยี่ยมใครพบกับใคร เรามักจะเอาของติดตัวไปด้วย เอาไปฝากเขา อันนี้แหละเรียกว่าการให้ความสุขกับผู้อื่น อันนี้เป็นเพียงแต่ตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆเท่านั้นของการแผ่เมตตาของการเจริญเมตตาของการสร้างคุณสมบัติของพรหมให้เกิดขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติ เพราะอานิสงส์ที่เกิดจากการแผ่เมตตานี้มีหลายประการด้วยกัน มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจ คือจะให้ความสุขกับจิตใจ อันนี้สองข้อที่หนึ่งก็คือ จะอยู่เป็นสุขตื่นก็สุขหลับก็สุข คนที่มีความเมตตานี้จะมีความสุข เพราะว่ามีแต่ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่จองเวรจองกรรมกับใคร ก็เลยทำให้จิตใจมีความสุข สุขทั้งขณะที่ตื่น และสุขในขณะที่หลับ และเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้าย จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เทวดาจะคุ้มครองรักษา แล้วก็จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษคือจะไม่มีใครคิดทำร้าย ผู้ที่มีความเมตตาเพราะผู้ที่มีความเมตตาไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อน ให้กับผู้อื่นนั่นเอง ยังไม่มีใครที่คิดจะจองเวรจองกรรมกับผู้ที่มีความเมตตา แล้วก็ถ้ามาฝึกสตินั่งสมาธิ จิตก็จะสงบได้ง่าย แล้วถ้าตายไปถ้ายังไม่ไปถึงพระนิพพานก็จะไปสู่สุคติ ไปสู่สวรรค์ชั้นต่าง ๆ เป็นต้น นี่คืออานิสงส์ประโยชน์ของการ มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง โดยสังเกต ถ้าอยากจะมีความสุข ถ้าอยากจะเป็นคนดี เป็นคนประเสริฐ เป็น เป็นเหมือนกับพรหมคุณสมบัติของพรหมหนึ่งในคุณสมบัติก็คือความมีความเมตตา ข้อสองของพรหมวิหารสี่ก็คือกรุณา คำว่าการุณานี้แปลว่าความสงสาร เห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ก็มีความสงสาร อยากจะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เช่นพวกที่ทำงานหน่วยกู้ภัยต่างๆ ที่ไปบรรเทาสาธารณะ สาธารณะประโยชน์ไปบรรเทาความทุกข์ของสาธารณชน เวลามีเหตุมีเหตุภัยต่างๆ เช่น เกิดไฟไหม้เกิดน้ำท่วมขึ้นมา เกิดอาการอาคารพังถล่มลงมาแผ่นดินไหวหรือขณะนี้เริ่มมีความตึงเครียดทางชายแดน ผู้ที่อยู่ที่ปลอดภัย ก็จะคิดถึงผู้ที่อยู่ที่ลำบาก ถ้ามีคิดถึงทหารที่จะต้องไปทำงานทำหน้าที่ ก็สงสารเห็นความทุกข์ยากลำบากของเขาก็ส่งสเสบียงกันไปสนับสนุน ให้กำลังใจกัน อันนี้เรียกว่าความกรุณา อย่าไม่ควรที่จะดูดาย ไม่รู้สึกวุ่น ไม่รู้สึกเดือดร้อนไปกับความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่น จะทำให้เราเป็นคนใจดำ ใจไม่มีความกรุณา ไม่มีความสงสาร โลกเราอยู่ด้วยกันได้ เพราะมีมีการดูแลกันช่วยเหลือกัน เวลาเราล้ม เขาก็จะช่วยพยุงเราขึ้นมา เวลาเขาล้มเราก็ช่วยพยุงเขาขึ้นมา แต่การช่วยเหลือกันนี้ในในในกรอบของความกรุณานี้ก็คือช่วยให้เขาลุกขึ้นมาได้ ถ้าถ้าเขาล้มลงไป ก็ช่วยเขาพยุงให้เขาขึ้นมา ให้เขาสามารถยืนหยัดบนตัวของเขาเองได้และสามารถพึ่งตัวเขาเองได้ ไม่ได้ช่วยแบบอุ้มเขาไปตลอดเวลา เลี้ยงดูเขาไปตลอดเวลาโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งตัวของเขาเอง อันนี้เป็นการช่วยเหลือที่ไม่ถูกทำให้เขากลายเป็นคนเกียจค้านทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวทำให้กลายเป็นคนไม่พึ่งตนเอง การช่วยเหลือคนอื่นนี้ช่วยเขายามที่เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากไม่สามารถช่วยตัวเขาเองได้ เราก็ช่วยเขาไป ให้เขาฟื้นกลับคืนขึ้นมา ยืนหยัดดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยตนของด้วยตัวของเขาเอง อย่าไปช่วยให้เขากลายเป็น เป็นภาระของเราไปตลอด อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีช่วยเหลือที่ถูกต้องช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้ช่วยตัวเขาเองได้ ถ้าตอนนี้เขาช่วยตัวเองไม่ได้เช่นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีเงินไปรักษาพยาบาล เราก็ช่วยพาเขาไปโรงพยาบาลพาไปรักษาให้โรคภัยไข้เจ็บหายเมื่อหายแล้วเขาก็จะได้ไปทำมาหากินต่อได้ นี่คือความกรุณาความสงสาร อย่างพระพุทธเจ้านี้ก็มีความกรุณากับสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงทรงสงสารที่ยังที่เห็นพวกสัตว์โลกนี้ยังต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ต้องเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุด พระพุทธเจ้ามีความสงสาร จึงจึงตัดสินพระทัยที่จะสละเวลาของชีวิตของพระองค์ที่เหลืออยู่ ให้กับการ ให้กับการ ช่วยเหลือสัตว์โลกอย่างพวกเราคือการแสดงธรรม บอกวิธีการดับความทุกข์ต่างๆ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งสอนวิธีของการดับความทุกข์ พวกเหล่านี้จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลย แต่พอพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคำสอน แสดงธรรมที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็ปรากฏมีผู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลย นี่ก็เกิดจากความสงสาร สงสารที่เห็นสัตว์โลกอย่างพวกเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าพระองค์ผู้รู้ทางหลุดพ้นนี้ไม่นำเอา ความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นก็จะไม่มีใครได้สามารถหลุดพ้นได้ด้วยตนเองเลย เพราะการที่จะหลุดพ้นได้ด้วยตนเองนี้จำเป็นต้องเป็นเป็นบุคคลที่มีบารมีสูง เช่นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าวิธีการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ถ้ามีใครแต่ถ้ามีพระโพธิสัตว์ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว แล้วนำเอาคำสอนนี้มาเผยแผ่ให้กับผู้ที่ ยังไม่ได้หลุดพ้น พวกที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้ได้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถหลุดพ้นได้ด้วยจากการศึกษาร่ำเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้า อีกต่ออีกทอดหนึ่ง ต้องมีพระพุทธเจ้าถึงจะทำให้สัตว์โลกส่วนใหญ่อย่างพวกเรานี้สามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือความสงสาร อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีพระพุทธศาสนา จะไม่มีพระธรรมคำสอน จะไม่มีพระอริยสงสาวกที่อยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ ก็สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว และจะยงและยังจะอยู่ต่อไปได้อีกประมาณครึ่งหนึ่งอีกอีกสองพันห้าร้อยปีเสร็จๆนี่คือเรื่อง ตัวอย่างของความกรุณาสงสาร เห็นใครเขาอดอยากขาดแคลนก็พอเรามีเหลือจิน เหลือใช้ของเงินทองที่เรามีอยู่ ข้าวของที่เรามีอยู่ เราก็ไม่ได้ใช้มันเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ เอามาแปลงเป็นบุญดีกว่า การช่วยเหลือผู้นี้เรียกว่าเป็นการทำทานนั่นเอง การให้ความช่วยเหลือ ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดให้ด้วยความด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาแล้วจะทำให้จิตใจเป็นผู้ที่ประเสริฐ ผู้ให้นี้เป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้รับผู้รับนี้ ถ้ายังต้องรับของจากผู้อื่นก็ยังถือว่ายังไม่ประเสริฐเท่ากับผู้ให้ อันนี้คือคุณสมบัติของของพรหม ข้อที่สองคือความการุณา คุณสมบัติข้อที่สามก็คือมุดิตาคำว่ามุดิตาก็คือชื่นชมยินดี กับความสุขความเจริญของผู้อื่น เวลาใครเขาได้รับความสุขความเจริญ เราควรจะแสดงความยินดีไปกับเขาถึงอย่าไป อย่าไปอิจฉาริษยา หรืออย่าไปพยายามขัดขวางความสุขความเจริญของผู้เพราะมันเป็นการกระทำที่ที่ไม่ดีทำให้จิตใจทุกข์ไปเปล่าๆแต่ถ้าเราชื่นชมยินดีไปกับความสุขความเจริญของผู้อื่น ิตใจเราก็จะมีความสุขไปด้วย นี่คือเรื่องของมุติตาใครเขาได้ดิบได้ดี ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของความดีของเขาเป็นเรื่องบุญบารมีของเขาไปก็แล้วกัน การที่เราจะไปขัดขวางการที่เราจะไปล้มล้าง ความสุขความเจริญของผู้นี้เป็นความคิดที่ไม่ดี เป็นความคิดที่จะสร้างความทุกข์ให้กับตนเอง เพราะเป็นอิจความอิจฉาริษยาหรือความเกลียดชัง เป็นกิเลสเป็นเหตุที่ทำให้ใจไม่มีความสุขจะทำให้ใจทุกข์แต่ถ้าเรามีความชื่นชมยินดีถึงแม้ผู้ที่เราชื่นชมยินดี อาจจะเป็นผู้อาจจะเป็นคู่คู่ต่อสู้กับเราก็ได้ เช่นเวลาที่เราไปเล่นกีฬากัน ฝ่ายหนึ่งก็ต้องชนะฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้ ถ้าเราแพ้แต่เรา แต่เราไปชื่นชมยินดีกับความชนะของเขา เราก็มีความสุขไปกับความชนะของเขา เพราะเราถือว่าการเล่นกีฬานี้เป็นการวัดมุติตาของจิตของแต่ละคนว่าเรามีมุติตามากน้อยเพียงไร ถ้าเราแพ้แล้วเราไปโกรธไปไปโกรธไม่พอใจ พยายามที่จะไปเปลี่ยนผลของการไปเปลี่ยนผลของการ กระทำ ซึ่งเราก็เปลี่ยนไม่ได้ มันจะทำให้ใจเราทุกข์ไปเปล่าๆสู้ยอมรับความจริงดีกว่า ว่าเขาสุขเขาเจริญ ก็เป็นเรื่องของเขา หน้าที่ของเราก็คือ ควรจะมีความชื่นชมยินดีไปกับเขา แล้วใจเราก็จะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน กับความสุขความเจริญของผู้นี่คือมุดิตา ข้อที่สี่คืออุเบกขา อุเบกขา แปลว่าการทำใจให้เฉยเฉยเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถใช้ความเมตตาหรือใช้ความกรุณา หรือใช้มุติตาได้ เช่น ถ้าเราเจอคนที่คน รัก ของเราเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บ ที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ เราก็ต้องทำใจ อย่าไปเสียใจ อย่าไปทุกข์ใจกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้อื่นถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราช่วยเขาอย่างเต็มที่แล้ว แล้วเราไม่สามารถที่จะทำให้เขาดีขึ้นได้ อันนี้เราก็ต้องทำใจ เฉยๆอย่าไปทุกข์อย่าไปเสียใจ เพราะมันไม่ใช่เป็นความผิดของเราเหตุการณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นกับคนแต่ละคนนี้ มันเกิดมันเป็นผลของวิบากกรรมให้เราคิดถึงว่ามันเป็นวิบากกรรมของเขาก็แล้วกัน เขาทำกรรมมันใดไว้ จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมของเขานั้นไป เรามีหน้าที่ช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือไปทำอะไรได้ก็ทำไป แต่ถ้าเราทำไม่ได้แล้ว เราก็อย่าไปเสียใจ อย่าไปโทษตัวเอง อย่าไปทำร้ายตัวเอง มันไม่เกิดประโยชน์อันใด เราต้องรู้จักเราต้องรักษาใจเราด้วย เราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นก็ดีช่วยได้ก็ดี แต่อย่าไปช่วยจนกระทั่งทำให้ใจเราต้องทุกข์ขึ้นมา เราก็ต้องช่วยดูแลรักษาใจของเราด้วย ไม่ให้ไปทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มันอยู่เหนือวิสัยของเราที่เราจะไปทำอะไรได้ เราก็ต้องรู้จักใช้ อุเบกขา ถ้าเรายังไม่สามารถใช้อุเบกขาได้ เราสามารถฝึกสร้างอุเบกขาขึ้นมาได้ อุเบกขาที่แท้จริงนี้จะเกิดจากการที่เรานั่งสมาธินี่เองถ้าเรานั่งสมาธิควบคุมจิตใจให้นิ่งให้สงบ ไม่ให้คิดปรุงแต่งได้ เวลาจิตนิ่งสงบแล้วจิตก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมา เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบ แล้วจิตก็จะวางเฉยได้ เวลาเห็นเหตุการณ์อะไรที่มากระทบกระเทือนกับจิตใจ จิตใจก็ไม่หวั่นไหวได้ ไม่รู้สึกเหนือล้อกับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆ การฝึกสติ การนั่งสมาธิ จึงเป็นเรื่องสำคัญของการสร้างคุณสมบัติคืออุเบกขาขึ้นมา แล้วถ้าเรามีอุเบกขาแล้ว ใจเรามีความสุขในตัวของเราแล้ว การให้ความเมตตากับผู้อื่นก็จะเป็นของง่าย เมื่อเรามีความสุขเราก็อยากจะแบ่งความสุขให้กับผู้อื่นมีอะไรที่เราพอที่จะแบ่งให้เขาให้เขามีความสุขเกิดขึ้นได้เราก็ทำไปแล้วถ้าผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน ทุกยากลำบาก ถ้าเราช่วยเหลือได้เราก็จะช่วยไป าใจเรามีอุเบกขา ใจเรามีความสุขแล้วใจเราจะไม่หิว ไม่อยากได้อะไร ไม่อยากมีอะไร ไม่อยากเป็นอะไร มีความสุขในตัวของเราเองแล้ว เราจะทำให้เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ง่าย ไม่ยากเย็น เวลาเห็นผู้อื่นเขาได้ดิบได้ดีเราก็ดีใจไปกับเขาได้ เวลาผู้อื่นเห็นผู้อื่นเขาทุกข์ยาก เดือดร้อนแล้วไม่มีใคร ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ เราก็ทำใจให้เฉยๆได้ นี่แหละคือคุณสมบัติของพรหมสี่ประการด้วยกัน ที่ถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเป็นผู้ดี เป็นผู้ประเสริฐเหมือนพรหมเราก็ต้องมาฝึกมาสร้างคุณสมบัติเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับใจ คุณสมบัติเหล่านี้มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ที่เรามีอยู่ในโลกนี้ เพราะว่าทรัพย์สมบัติต่างๆที่เรามีอยู่นี้ มันเป็นสมบัติชั่วคราว ตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถเอามันติดตัวไปกับเราได้ แต่ถ้าเรามีคุณสมบัติสี่ประการนี้คือมีเมตตากรุณามุริตา อุเบกขา คุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นสมบัติของเราไปกับใจของเรา หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เราจะมีคุณธรรมมันประเสริฐพาเราให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ในเวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อ ถ้าเรายังไม่ไปถึงที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้ดีเป็นผู้ประเสริฐทำคุณทำประโยชน์ให้กับโลกให้กับสังคมไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขนี่ก็คือเรื่องของการสร้างพรหมวิหารสี่ ือเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาให้มีขึ้นมาในใจ เพราะเป็นสมบัติที่ประเสริฐเป็นสมบัติที่จะให้ใจนี้อยู่อย่างมีความสุข ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับ สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้จะทำให้เราอยู่อย่างเป็นสุขหลับอย่างเป็นสุข แล้วเราก็จะไม่มีใครมาปองร้ายเรา เราจะมีเทวดาคอยคุ้มครองรักษาไปเวลาฝึกสตินั่งสมาธิจิตของเราก็จะสงบง่าย เวลาเวลาตายก็จะไม่หลงแล้วเวลาตายเวลาตายไปแล้ว ถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานก็จะไปสู่สุคติ ไปสู่สวรรค์ชั้นต่าง ๆ ตามลำดับต่อไปนี่คือสิ่งที่เราสามารถเอาติดไปกับเราได้ หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว แต่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ที่เราหามาได้ถ้าเป็นท่าตายนี้พอตายไปแล้ว นี่กลายเป็นสมบัติของคนอื่นไปเลย เราเอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียว แต่คุณสมบัติทั้งสี่ประการ คือเมตตา กรุณามุริตา อุเบกขานี้ จะเป็นสมบัติที่จะติดไปกับเราตลอด จะพาเราไปสู่สุคติเป็นว่าอยู่ในสุคติ จนกว่าจะหลุดพ้นจากการ เวียนว่ายตายเกิด อันนี้ก็คือเรื่องของคุณธรรมสี่ประการ คือพรหมวิหารสี่คุณสมบัติของผู้ของพรหมผู้ประเสริฐผู้ดี ที่เอามานำฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้และลำดับต่อไปเราก็จะมาเจริญสตินั่งสมาธิกัน การนั่งสมาธิเป้าหมายก็คือเราต้องการให้ใจนิ่งให้ใจสงบ ให้ใจเกิดความสุขขึ้นมา เราไม่ต้องการที่จะรู้อะไรเห็นอะไร ไม่ต้องการพิจารณาทางปัญญาในขณะที่เราจเจริญสมาธิ เราต้องการที่จะหยุดความคิด ถ้าเราจเจริญปัญญา ในขณะที่เรานั่งสมาธิเราจะไม่สามารถเข้าสมาธิได้ และปัญญาที่เราได้ก็ยังเป็นปัญญาที่ไม่มีกำลังที่จะไปหยุด กิเลสไปดับความทุกข์ได้ก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาได้ เราจะต้องมีสมาธิเป็นผู้ให้กำลังสนับสนุนปัญญาก่อน ดังนั้นเวลาที่เราทำสมาธินี้เป้าหมายของการทำสมาธิก็คือทำใจให้นิ่ง ให้หยุดคิด ไม่ให้ไปรับรู้กับเรื่องราวต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่งสมาธิจะมีภาพ มีเสียง มีรูป มีอะไร มีกลิ่น มีแสงมีอะไรปรากฏขึ้นก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ เพราะถ้าเราไปตามรู้แล้วใจของเราจะไม่เข้าสู่ความสงบได้ ถ้าต้องการให้ใจเข้าสู่ความสงบ เราต้องผูกใจไว้กับอารมณ์ที่เราเรียกว่ากรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ถ้าเป็นพุทธานุสตินี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง คือเราเลิกถึงพระพุทธเจ้า ก็ให้เราอยู่กับพุทโธ พุทโธ พุทโธไปเรื่อย ๆ อย่าไปสนใจกับอะไรที่มาดึงใจ คอยดึงใจให้เราทิ้งพุทโธอย่าทิ้งพุทโธไป ถ้าดูลมก็ดูลมไปเพียงอย่างเดียวก็ได้นะหรือจะดูลมไปควบคู่กับพุทโธด้วยก็ได้ หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธหรือจะใช้วิธีการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ ถ้าพุทโธไม่ได้ ดูลมไม่ได้ จะใช้บทสวดเมตสวดบทแผ่เมตตาไปก่อนก็ได้ สวดไปหลาย ๆ รอบสวดไปจนรู้สึกว่าใจเย็นใจสบาย อยากจะหยุดสวดเราก็ลองหยุดสวดดูแล้ว ดูว่ามาดูลมได้ไหมดูลมไป เฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาว ให้รู้ตรงจุดเดียวคือที่ปลายจมูก ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแม้แต่ลมจะหายไปก็ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจ ลมหายนี่ไม่ได้หมายความว่าร่างกายจะตาย เพราะลมยังมีอยู่ เพียงแต่ว่ามันละเอียดจนจับไม่ได้ ก็ให้จับอยู่ตรงจุดเดิม จับตรงจุดที่ปลายจมูกให้เพียงแต่ให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมเข้าลมออก ให้รับรู้เท่านั้นเอง แล้วถ้าเรารู้อยู่ที่จุดนั้น ไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้ นี่คือหลักการของการฝึกสมาธิง่ายๆคือให้มีสติ ระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง นอกจากกรรมฐานที่นำมาพูดแล้วนี้ถ้าถ้าท่านปฏิบัติใช้กรรมฐานอย่างอื่น ก็ใช้ได้ บางคนจะใช้ยุบหนอพองหนอก็ได้ ดูที่ท้องเวลาลมเข้าก็พอง เวลาลมออกก็ยุบ มีหลายวิธีด้วยการการฝึกสตินั่งสมาธินี้ไม่ใช่มีเพียงแต่วิธีเดียว กรรมฐานนี่มีถึงสี่สิบชนิดด้วยกัน ที่เราสามารถเลือกเอามาใช้ที่เหมาะจริตกับเราบางท่านก็อาจจะเลือกใช้อสุภะเราเลือกถึงสร้างศพก็ได้ พิจารณาเพ่งดูสร้างศพศพตายใหม่ศพตายเก่าศพขึ้นอืดอะไรเป็นต้น หรือจะดูอาการสามสิบสองก็ได้ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น นี่คือกรรมฐานอารมณ์ที่สามารถที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ งั้นเวลานั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆ ถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตจะดิ้นจะทนจะนั่งแล้วไม่สบายจะจะรู้สึกทรมานใจ เพราะจิตจะดิ้นจิตอยากจะลุกขึ้นอยากจะไปทำอะไร แต่ถ้าเรามีงานให้จิตทำมีสติกำกับให้อยู่กับอารมณ์ มันก็จะเพลินมันก็จะลืมเรื่องราวต่างๆ ความอยากต่างๆก็จะระงับไป แล้วนั่งแล้วก็จะเกิดมีความรู้สึกเย็นสบาย เบาอกเบาใจ นี่คือการนั่งสมาธิ และผลของการนั่งสมาธิเราต้องการ ต่อไปนี้เราก็จะมาเจริญสติให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราเลือกที่เราเคยใช้แล้วได้ประโยชน์ เราก็ใช้อารมณ์นั้นก็ได้ตอนนี้เวลานั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่า วันนี้นั่งแล้วสงบดีหรือไม่ อย่างไร ถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้ คราวหน้าเวลามานั่งต่อ ก็จะได้ใช้วิธีนี้นั่งต่อไปได้เลย อย่าไปอยากให้มันสงบ เพราะความอยากให้สงบมันจะไม่ทำให้สงบ แต่วิธีนั่งที่เราได้ทำในวันนี้ ถ้ามันทำให้จิตสงบ ก็จดจำวิธีนี้แล้วเอาไปใช้ต่อไป ถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีกำลังไม่มากพอ เราก็ต้องหมั่นเจริญสติในระหว่างวันลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ตื่นจนหลับพยายามเจริญพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาก็ได้ แล้วต่อไปสติเราจะมีมากขึ้น แล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายขึ้น ต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุ สัพพโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุธาปจายโน จตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบคำถาม ถ้าเลิกแล้วก็เราก็จะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต 297 YouTube พระสุชาติไลฟ์215 YouTube ดออกเตร์วีชานน l 103 วิทยุออนไลน์6 Clubhouse 4ผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิ159 คน หหนึ่งร้อยกสิบเก้าท่านรวมทั้งหมดเเจ็ดร้้อยกาสิบสี่ครับเดี๋ยวนี้มีชาวต่างชาติอยากจะสนทนาธรรมด้วยส่งไมโครโฟนไปให้เข้าก่อนนะคะ Can you speak, tell us a little bit about yourself? Where are you from? Oh, okay. So good afternoon. I'm from France, but I live in Vietnam, Vietnam. for a long time. Okay. and I often go to Thailand because it's uh, very close to Vietnam. Yes. If you like to ask me any question, you're welcome to. Yes. So one of your teaching, you gave uh, this teaching online. You said that the self, the self is just uh, from our thoughts and memory. Mm-hmm. And uh, you gave an example. You said that it's like someone we can have the impression there is some <laughs> it's like the example that there is someone behind us yes. but there is nobody in fact yeah. So I just would like you to, uh, if you could explain a bit more about that and the illusion of the self. The, everything that appears in your mind is just a mental imagination. You imagine it and you believe in your own imagination. You create a, a fiction, a fictitious self, and you believe it to be true. But you can disprove it when you meditate when your mind becomes still, when all your mental actions stop, then the imagination of a self will disappear. All you have left is just the knowing. This is the, the real nature or the, the true property of the mind, just merely knowing. And the mind, besides knowing, it can think, it can feel, it can remember, and it can also con connect to the body to receive sensual objects. But everything is just natural phenomena. Nobody behind all these things. Like the clouds in the sky, no, nobody moves the cloud. Yeah. There are other conditions that cause the cloud to, to move, cause the rain to fall. But there is no self that control all these things or create all these things. So it's all just your imagination. When when you think, you say, "I I think." There is thinking, but there's no I who think. When you feel, there is feeling, but there's no I who feel. But our imagination keep uh, keep deceiving us or telling us that we feel, we think, we know, but there's no such thing as a we or I. There is knowing, there is feeling, but there is no I who feel or, or, or know. You can see this clearly when you stop thinking, when you meditate, when your mind becomes completely still, then all all the imagination disappear from your mind. Like when you turn off the television screen, what you see on the screen is nothing, right? Blank. But when you turn on the screen, you'll see all things, all images and sound appearing on the on the TV screen. But these things they are not real. They are temporary phenomena. They appear and they disappear. So this is basically the the story about a self. It's just a story, a fiction. The mind is like a fiction writer it creates different characters in the mind. Sometimes we have many different characters in our mind, right? Good character, bad character. This is our creation of the mind. And then when we get a disease or if we are close to die, is it the way we have to meditate, think? Yes, you have to learn to meditate before you die because when you when you are dying, you cannot you cannot meditate because you don't know how to do it. So you have to do it now while you're still alive. Try to learn to meditate to calm your mind, make your mind peaceful and calm, because that's the only uh, only position of the mind that will make the mind safe from suffering. So you meditate to still the mind, makes the mind stop thinking when there is no thinking, then there's no no cravings. When there's no craving, there will be no suffering, and you can die in peace and live in peace. Our suffering are caused by our cravings and desire. We crave for this, we crave for that. We want this, we want that. So I must have to start to go after what we want so we become stressful, trying to get what we want. And when we cannot get what we want, we, we become disappointed, we become sad. And if we get something that we like, we'll be happy for a while. Then when we lose the thing that we, we have, then we become sad again. So we are constantly creating suffering for ourselves without knowing it. The only way to stop suffering is to stop cravings and desire. When there's no craving or uh, a desire in the mind, the mind become peaceful and happy and have contentment. Okay. Anything else? Yes, so one more question. Go ahead. It's, a different kind of question. It's about uh, what we call the samsara, yes. cyclic existence. Uh -huh. Uh, it's it's a bit a technical question, but uh, usually as a human being, we can create positive and negative karma. Uh-huh. But I was wondering if the in the other realms, like hell or hungry ghost or deva, yes. if I, was wondering if they also create good and bad karma, like in the human realm. See the ghost, the hungry ghost, the hell, these are uh, the nature or the status of the mind. See, when the mind do good karma, the mind create happiness in the mind, and this happiness of the mind will become heaven when the body dies. And if you do bad karma, you're creating suffering for the mind. And when the body dies, this suffering mind will become hell. There's no places like heaven or hell. It's just the condition of the mind itself. Your condition. You're creating heaven and hell within your mind. Your mind is like a big uh, stage in which you can create good thing or bad thing on the stage. Like when you go to sleep, you die temporarily, right? Your body is not doing anything. So your mind has to rely on your good or bad karma to create stories to, to feed your mind with. So if you did good karma, this good karma will create good dreams for you to experience. If you did a lot of bad karma, when you go to sleep, you will have bad dreams. And these good dreams or bad dreams are heaven or hell after you after the body die. So what you see in your dream is just a, a preview of what's going to come after death. If you have good dreams when you're still alive, when you die, you know you'll go to heaven. You'll have heaven waiting for you. If you have bad dreams and when you're still alive, when you die, you you know you have you will have hell waiting for you. Okay. And yeah, just to follow up this yeah. question. So in these other realms, like hell or deva, they also have physical body or just no, just mental body. Mental body. Okay. Yeah, it's all mental. When you go to sleep, the mind does, cannot use the body to do anything. Yes, okay. So it has to use the good or bad karma that it did to create dreams to to enjoy or to suffer. So we only have physical body as human or animal. Yes, that's okay. right. When the when the physical body dies, then the the mind uh, ex, uh, exists as a spiritual being until it gets a new body. Then you get rebirth. So then I have my last question. So in the description of the hell I've read or received from some teachers, they said that uh, we can be tortured, or some people cut our. Yeah, anything. But, but these these people doing that, mm, they they create karma for them. These people cutting people or not in your dreams. The people, the people in your dreams are, are the are the people that you treat them treated them badly, so they come back and treat you badly for it. You only do good or bad karma when you are alive. When you're dead, when you you go to sleep, you're not doing any good or bad karma. You're just experiencing the the consequence or the result of your good or bad karma by having good dreams or bad dreams. Okay. And if you want to stop, return to reborn again and again, you have to you have to practice meditation to cut off your cravings, your desire. Once there are no cravings, then you won't, then you don't have to return. You don't need to have a body then you, you don't have to reborn again. Then you'll be in Nibbana instead. Nibbana is also a heaven state of mind, a mind that is peaceful and content, having no desire for anything. So it doesn't have to do anything. It just remains still and be happy. Like when we meditate, when we meditate, we don't do anything. We make the mind still when the mind becomes still, we can be happy without having to do anything. That is the state of nibbana, state of mind. A mind that is still without any action, do nothing. So you have to do a lot of meditation. And one day your mind will become nibbana. Okay. Thank you, Ajahn, for your clarification. Everything right. very clear. Okay. Thank you so much. What you have to do now is meditate yeah. to see the truth. Because just talking about it is you haven't yet seen the truth. You just hear about the truth. To see the truth, you have to meditate many times a day, many hours, until your mind can can become still. Then you see the truth. Okay. Right. Thank you so much. You're welcome. กราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ ลูก ลูกยังไม่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราเจ้าค่ะ แต่ลูกทราบว่า จิตของลูกนึกคิดปรุงแต่งไปเอง เหมือนมีจิต แล้วก็เหมือนมีกาย แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเป็น แล้วทีเนี้ย แต่มันมันไม่อาจจะเป็นปัญญาได้เจ้าค่ะ แต่แค่รู้เฉยๆ เจ้าค่ะ แล้วลูกก็อยากจะเข้าใจว่าจิตมันไม่ใช่เรา ลูกเคยเห็นกายไม่ใช่เราแล้ว ลูกก็ทิ้งตอนพระอาจารย์เทศ แต่จิตไม่ใช่เราไม่ไม่ได้เจ้าค่ะอ๋อเราต้องทิ้งร่างกายให้ได้ก่อน ถ้าเรายังยึดติดกับร่างกายอยู่เรายังจะไม่สามารถไปเข้าไปถึงตัวจิตได้ ราะยังยึดยังอยู่กับร่างกายอยู่ดังนั้นต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ ปล่อยให้มันตายให้มันแก่ให้มันเจ็บ โดยที่ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับมันให้ได้ก่อน เจ้าค่ะถ้าเรายังเดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายอยู่ แสดงว่าเรายังยึดติดกับร่างกายอยู่วัน วันวันนั้นลูกเห็นพอพระอาจารย์เทศ ลูกก็ทิ้งร่างกาย แต่ มันต้องทิ้งเวลาที่มันเกิดภัยกับร่างกาย ถึงจะรู้ว่าทิ้งหรือไม่ทิ้งอ๋อเจ้าค่ะเวลางูจะมากัด เนี่ย เราจะทิ้งมันหรือไม่ทิ้งก็ถ้าทิ้งก็อยู่เฉยๆปล่อยให้มันโดนงูกัดตายไปเนี่ยจะทิ้งร่างกาย ถ้าวิ่งหนีก็แสดงว่ายังไม่ทิ้งเข้าใจไหมถ้ายังกลัวก็ยังไม่ทิ้ง ถ้าไม่กลัวแล้วก็จะแสดงว่าทิ้งแล้วมันจะตายก็ปล่อยมันตาย มันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้ว คือการจะชันดูดูดูสติไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะ ถึงจะได้ทิ้งร่างกาย ใช่ก็ต้องคอยคุมตัวที่จะคอยยึดติดกับร่างกาย ให้มันปล่อยให้ได้เวลานั่งแล้วเจ็บมันจะขยับก็อย่าปล่อยให้มันขยับปล่อยมันเจ็บไปพออ๋อพอลูกยังนั่งสมาธิได้ไม่ไม่ไม่ผ่าน ใช่ไหมเจ้าค่ะความรู้ยังเป็นแค่ความคิดอยู่ไม่ใช่ความจริง เจ้าค่ะ ยังไม่ได้ปฏิบัติอ๋อเจ้าค่ะ ปฏิบัติถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเถอะคนอื่นเจ็บเราเดือดร้อนกับความเจ็บของคนอื่นนะไม่ค่ะ แล้วถ้าเรามันเดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายนี้ มันก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกัน เจ้าค่ะกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะไปทำอันนี้ให้ได้ก่อน ความเจ็บ ความตาย ปล่อยให้มันให้ได้ก่อน แล้วค่อยไปปล่อยตัวจิตต่อไปอีกทีหนึ่งอ่าเชิญ คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิมีสองคำถามครับ คำถามแรก พระอาจารย์ตัดสินใจออกบวชตลอดชีวิตตอนไหนและเพราะอะไรครับ ไม่เคยคิดว่าจะบวชตลอดชีวิตนะไม่ เคยคิดอยากจะบวชดด้วย ตอนต้นที่เรียนธรรมะแล้วฝึกนั่งสมาธินี้เราอยากจะเป็นคารวาสไปเรื่อยๆเพราะเป็นคารวาสมันสบาย ไม่ต้องไปอยู่วัด ไม่ต้องไปโกนหัว ไม่ต้องไปทำกฎ ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ แต่ทีนี้มันมันมีถูกบังคับให้บวชเพราะว่ามันไม่มีเงินอ่ะว่าถ้าเป็นคารวะก็ต้องมีเงินซื้อข้าวกินเอง แต่เงินที่มีมันจะหมดนะก็เลยต้องถามตัวเองว่าจะเอาไงต่อไปถ้ายังจะอยู่แบบนี้ไม่ปฏิบัติไม่ไม่ทำงานทำการยาวปฏิบัติอย่างเดียว เงินก็จะต้องหมด แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวมากินต่อไป ถ้าอยากจะปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปก็ต้องไปบวช พอไปบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีเงินซื้อข้าวกิน ไม่ต้องมีเงินซื้ออะไร มีมีศรัทธาญาติโยมบริการให้เต็มที่ ก็เลยจำใจต้องบวช บวชก็ไม่คิดว่าจะบวชได้นานหรือไม่นานก็ไปเรื่อยๆ ไม่เคยคิดถึงอนาคต ส่วนใหญ่เราดูอยู่ที่ปัจจุบัน ขอให้ปัจจุบันเราดีก็แล้วกัน ขอให้เรามีความสุขในปัจจุบัน แล้วเราก็จะไม่ค่อยกังวลกับเรื่องอนาคต พราะอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ก็จะตายเมื่อไหร่ก็ได้ เลยไม่ค่อยกังวลกับเรื่องอนาคตว่าจะบวชไปตลอดชีวิตหรือไม่ แต่จะปฏิบัติไปเต็มที่อันนี้เป็นเป้าหมาย จะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน เพราะเรารู้ว่าเวลาที่ไม่ปฏิบัตินี้ใจจะถูกกิเลสดุมเราพอไม่ปฏิบัติไม่มีสติ เดี๋ยวความโลภความอยากก็โผล่ขึ้นมา แล้วมันก็จะทำให้ใจเครียดใจใจวุ่นวายใจไม่มีความสุข แต่พอได้สติกลับมา ก็รีบพุโทโธพุโทโธรีบนั่งสมาธิไป เดี๋ยวใจสงบปั๊บมันก็หายเครียดหายทุกข์ไป ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็บวชแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ดูแลใจตัวเดียว ไม่ให้ใจมันทุกข์กับอะไร ไม่ให้มันเครียดกับอะไร ให้มันสงบให้มันมีความสุขเท่านี้ก็พอ คำถามที่สอง ถ้ามีคนซื้อของมาให้ แล้วถามว่าเราชอบไหม หากเราไม่ชอบ เราควรตอบว่าอย่างไรครับ โดยที่ไม่มุสาและเป็นการรักษาน้ำใจผู้ให้ครับ เราก็บอกเขาว่า เรื่องนี้ไม่ควรถามตักบาตอย่าถามพระคำถามต่อไปจากคุณ 071 หลวงตาครับ ถ้าตอนเด็กเราตั้งใจเรียน อนาคตของเราตอนโตจะเป็นอย่างไรครับ ก็เราก็จะได้สำเร็จเนี่ยเรียนจบปริญญา ถ้าเราตั้งใจเรียน ถ้าเราไม่ตั้งใจเรียน เดี๋ยวบางกลางคันเราก็จะเรียนไม่ไหวก็อาจจะลาออกไปมีเด็กบางคนเรียนได้แค่จบป .6 ก็ไม่เรียนนะก็มี บางคนก็ได้แค่ ปวช เพราะว่าเขาหมดความเพียรพยายามที่จะเรียน แต่ถ้าตราบใดยังมีความเพียรพยายามที่จะเรียนอยู่ ต่อไปก็ได้เป็นปอตีปอโทปอเอกไปคำถามต่อไปจากคุณนาง โยมสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานได้ไหมครับ ได้ได้สวดบทไหนก็ได้คำถามต่อไปจากคุณไทเกอร์ความฝันสามารถวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติได้ไหมครับ ตอนตื่นดูมีสติบ้างครับ แต่ตอนหลับ ฝันเพ้อเจ้อรักโลภโกรธหลงหรือควรตื่นมาแล้ว ช่างมันอยู่กับปัจจุบันพอครับมันก็เป็นเหมือนกับหนังตัวอย่างความฝัน ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลาที่เราตายไปแล้ว จิตเราจะอยู่ในสภาพไหน มันก็อยู่ในสภาพที่เราฝันนั่นแหละเพราะตอนที่เรานอนหลับเราก็เหมือนกับเราตายชั่วคราว พอเราไม่มีร่างกายเราไม่ได้ใช้ร่างกายทำงานจิตมันก็เลยต้องอาศัยบุญอาศัยบาปที่มันได้ทำไว้มาเป็นตัวผลิตความฝันต่าง ๆขึ้นมา คำถามคำถามต่อไปจากคุณจอย การทำบุญหนึ่งร้อยวันจำเป็นต้องทำตรงวันไหมครับ หรือสามารถทำก่อนหรือหลังหนึ่งอาทิตย์ และที่มีคำบอกเล่าว่า ภายในหนึ่งร้อยวัน จะมีการพิพากษาดวงวิญญาณจริงหรือไม่ครับ โดยส่วนตัว ผมไม่แน่ใจเข้าใจว่าจิตจะเคลื่อนสู่ภูมิใหม่หลังจากเสียชีวิตครับ ใช่ กฎแห่งกรรมนี่มันทำงานตั้งแต่พอจิตพอร่างกายตายไป บุญกับบาปที่เราทำไว้มันก็จะเป็นผู้ที่มาตัดสินว่าจะไปทางสวรรค์หรือไปทางอบาย ถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอบายคำถามต่อไปจากคุณเริง คุณอาที่บ้านพูดถึงเรื่องความตายไม่ได้เลยครับ เพราะท่านอายุใกล้เจ็ดสิบแล้ว แต่ถ้าระลึกอยู่บ่อย จะได้ไม่ประมาทแล้วยอมรับได้ เราควรทำอย่างไรดีครับ ก็เป็นเรื่องส่วนตัว ถ้าท่านไม่ยินดีที่จะฟังเราก็พูดทำอะไรไม่ได้ พูดไปเดี๋ยวท่านก็จะโกรธเราเสียเปล่าๆเอาไปสาบแช่งให้ท่านตายเร็วๆเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของของของแต่ละบุคคล ถ้าท่านไม่สนใจก็อย่าไปบังคับท่าน ถ้าท่านสนใจก็ดีจะได้ชวนท่านคุยได้ คุยเรื่องตายได้ คำถามต่อไปจากคุณละเอียด การกินกาแฟถือว่าผิดศีลข้อห้าหรือไม่ครับ ไม่ผิดหรอกเพราะว่าไม่ได้ทำให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณนักรบกองทัพธรรม ผมเจริญกรรมฐานรู้สึกจิตใจหดหู่ไม่มีกำลังควรทำอย่างไรดีครับ ก็ไม่ได้บอกว่ากรรมฐานอันไหน กรรมฐานบางอันมันอาจจะยังไม่ถูกกับเรา เช่น ถ้าเรานึกถึงความตายนี่ ก็จะเกิดอาการหดหู่ได้ ก็อย่าเพิ่งไปเจริญมรณานุสติ ให้เจริญอานาปนาสติแทน คือให้ดูลมหายใจเข้าออก ถ้าดูลมไม่ได้ก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไป ถ้าพุทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อน คำถามต่อไปจากคุณวีว่า ถ้าเราตั้งใจรักษาศีลห้าปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ ผลบุญนี้จะส่งผลให้เราในปัจจุบันและลดทอนกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบัน ความคิดเห็นแบบนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรขอพระอาจารย์แนะนำด้วยครับ มันก็จะทำให้เราตัดภพชาติลงไปเรื่อยๆ ถ้าเราปฏิบัติธรรม เพราะการปฏิบัติธรรมเราก็ไปตัดค่อยกิเลส ซึ่งเป็นตัวที่พาให้เราไปเกิด เมื่อกิเลสน้อยภพชาติก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ คำถามต่อไปจากคุณประพันธ์ที่ผ่านมาได้ทำบุญทำทานโดยสม่ำเสมอ เมื่อถูกให้ออกจากงานแล้ว ก็ไม่มีเงินเดือน ควรจะลดการทำบุญทำทานลงไหมครับ ไปเน้นที่การถือศีลเจริญสติสมาธิปัญญาแทนไหมครับก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราไม่มีเงินเหลือที่จะทำบุญ เราต้องเก็บเอาไว้ใช้เราก็ไม่ต้องไปทำบุญอันคนทำบุญนี่หมายถึงคนที่มีเงินเหลือใช้เหลือกิน เราจะเอาเงินไปซื้อของที่เป็นพิษ เป็นภัยต่อจิตใจเช่นไปเที่ยวไปกินไปดื่ม ไปดูหนังฟังเพลง ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ก็ให้เอาเงินที่ใช้แบบนี้มาใช้กับการทำบุญทำทาน แต่ถ้าเราไม่มีเงินทำบุญทำทาน ไม่มีเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่ม ไปซื้อของฟุ่มเฟือยเราก็ไม่ต้องทำบุญ มารักษาศีลมาเจริญภาวนาได้เลย คำถามต่อไปจากคุณนโมพุทธายะ ลูกโดนคุณใสมานาน ตอนนี้บวชรักษาศีลแปด ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ห้องเพื่อขอขมากรรมที่เคยทำมา ผลคือจากมือเท้าที่เคยคล้ำดำกลายเป็นสีชมพู แต่พอบวชครบเก้าวัน ลูกไม่มีเรี่ยวแรง ต่างจากก่อนบวชเลย เป็นมาสี่วันแล้ว เป็นเพราะอะไรครับ และต้องทำอย่างไรถึงจะให้มีแรงขึ้นมาได้ปกติครับ มันก็เป็นเรื่องอนิจจังมันไม่มีอะไรแน่นอน ร่างกายและเรี่ยวแรงของร่างกายมันก็มีเจริญมีเสื่อมได้ ก็ไม่ทำไม่รู้จะทำอะไรก็วางใจเฉยไป สักแต่ว่ารู้ไปก็แล้วกันไม่ต้องไปทำอะไร ไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปวุ่นวายกับมัน ก็ให้รู้ว่าตอนนี้ไม่มีเรี่ยวมีแรง ถ้าอยากจะมีเรี่ยวมีแรงก็พยายามบังคับเจริญสติ บังคับให้เดิน ทำความเพียรอะไรต่างๆ ไป เดี๋ยวเรี่ยวแรงก็จะกลับมาเองคำถามต่อไปจากคุณลุงบอย ตอนที่เราหลับจิตของเราไปอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าไม่มีสติ คอย คอยกำกับ ก็เลยถูกบุญหรือบาปมากำกับ มาให้สร้างฝันฝันดีฝันร้ายคำถามต่อไปจากคุณพลอย เข้าใจว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงครับ แต่บางทีเราก็ยังอยากรักสวยรักงาม เสียเงินไปทำสิ่งที่ต่อต้านความแก่ รู้สึกว่าย้อนแย้งกับความพยายามเข้าใจในธรรมะ เราควรปรับจิตอย่างไรครับ ก็มันก็มันก็เสริมความงามได้ชั่วคราวเท่านั้นแ่ะในที่สุดเดี๋ยวความแก่มันก็กลับคืนมาอยู่ดีอยู่ดี ไม่มีใครหนีพ้นความแก่ได้ อาจจะยืดอาจจะยืดยืดเวลาของความแก่ ให้มันอยู่ห่างไกลหน่อยแต่ในในที่สุดก็ต้องแก่อยู่ดี แล้วถ้าเราไม่ยอมรับความแก่เราก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเรามาฝึกจิตสอนจิตว่าต่อไปเราต้องแก่ พยายามทำใจให้ยอมรับกับมันจะดีกว่าเพราะเวลามันแก่เราจะได้ไม่ทุกข์กับมันคำถามหมดแล้วครับ Did you have any more question? You you do okay. โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตายรอเดียวนะให้เขาอ่ะส่งไปอ่คุณตายก่อนก็ได้ครับคุณตายทางไป น้อมกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ ตอนที่เรามีปิตินี้ปิติสุขนะคะ แสดงว่าสติเราไม่มีใช่ไหมคะพระอาจารย์ มีสิถ้ามี เวลาเรานั่งสมาธิแล้วเรามีสติควบคุมใจไม่ให้คิด พอความคิดลดลดน้อยลงใจก็เบามีความสุขมากขึ้นปิติก็เกิดขึ้นตามมาได้ยอมคิดว่า เอสติเราไม่มีหรือเปล่าเราถึงอ่อนไหวกับ การเกิดปิติสุขของเราที่เราแบบ ภาวนานั่งนั่งบริกรรมพุทโธไป แต่ว่ามันเกิดปิติแล้วก็มีความสุขแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะมันมันต้องมีสติมันต้องมีสติ มันรู้ว่าเรามีมีปิติก็แสดงว่าเรามีสติอยู่อ๋อเจ้าค่ะ นี่สติมันก็มีหลายหลายหลายขั้นหลายระดับ ถ้าขั้นขั้นขั้นสูงสูงนี่ก็จะไม่มีปิติเลย จิตจะนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาไป แต่ขั้นที่ยังไม่เต็มที่มันก็สามารถที่จะทำให้เกิดปิติขึ้นมาได้เจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะช่วยช่วยส่งไว้ได้ครับเอ่อ So I would like to come back to the mind yeah. a little bit as we talk about self before. Yes. So uh, one of the teaching I've received uh, about what we call the nature of the mind or the true nature of our mind, it was that we can recognize this true nature of our mind in this gap between two thoughts or two thinking. So between two thinking, there is a gap, mm-hmm. kind of empty, mm-hmm. emptiness, and this is maybe where my understanding. This is maybe where we have a, a chance to to to realize the nature of the mind. I would like to know if that's what you do when, when you meditate. You stop thinking. When you, you, when you stop thinking, then you have a gap. There's no thinking, and you know that when there's no thinking, the self also disappear with the thinking. So you know the self come with the thinking. So you can conclude that the self is created by just thinking about it. There is no true self, no lasting self, temporary self. When you think I am, therefore I am. When you stop thinking, then there is no self. You have to meditate and get into full concentration when the mind stops completely, no thinking for a while. Then you can see that all that is just knowing. All, all, all that is left when the mind becomes still is knowing. but no thinking, no feeling, no remembering. This thing stops functioning temporarily. After you come out of concentration, then these things start to come back. Your thinking come back, your feeling come back, your mem memory come back. So you then you, yourself come back with these things. The mind is the mind is like the microphone you're holding. Is there a self in the microphone or not? No. But the microphone can pick up sound, right? Okay, it's like the mind. The mind just like the microphone. It's just a, an element called know, the knowing element. And it has the property of knowing, thinking, feeling. And there's no self in this, in this mind. Just like there's no self in that microphone that you're holding. Okay? So, so the path, the path is to uh, use mindfulness. Yes. To stay aware, to keep the awareness. Yes. And from the awareness, uh, we the wisdom will rise. You have to stop thinking, using yeah. mindfulness to stop thinking. Mm. And when thinking stops, everything disappears. And you see things differently. You see that before there was a self. Now when I stop thinking, all the, the self disappear. So this is wisdom to see that there is no self. Okay? So you have to meditate. Talking about it will never get you to, to see that there is no self. Because when you, when you talk, when you think, you, you think that you are, there's a self-thinking, there's a self-talking. So you have to stop thinking. Okay. I will, I will follow your advice. Yes. Yeah. Right. So maybe one more question. Sure. Um, according according to science, uh, the mind is in the brain. I think I believe scientists think uh, that the mind is yes, the brain. Yes. So when the brain is dead, there is no mind anymore. So uh, to, to be short, my question is: Do you make a difference distinction between mind and brain. Yes, the brain is just like just an organ like the heart, the lung. It performs physical function, but it doesn't do any mental function. All mental activities are in the mind, which is in another dimension. The mind is not in the body. The mind is like the mind is like on the moon, and the body is on earth and the mind communicate with the body through mental wave. The mind can tell the body what to do through the mental wave. But the mind is not in the body, not in the brain. It tells the body to stand up, to walk, to sit, and then it's the brain function to tell the body what to do when well, uh, after being told by the mind. The brain cannot think it, it has to wait for the command from the mind first. The mind says, get up. Then the brain will tell the body to get up. But if the, the brain dysfunction, then the brain cannot tell the body to get up. So you become a paralyzed person. The, the mind still tell, tell the body to, to get up, but it cannot get up. So, so the brain is like the bridge or connection between the mind and the body? yes, it's part of the part of the body activity. It it it tells the body how to how to move, to move the arms, to legs, and things like this. This is a, this is the function of the brain. But the brain the brain cannot think, cannot tell the body to stand up, to walk, to run. It has to wait for the command from the from the mind, which is uh, on the moon. The the, the, the mind is not in this body the mind is the spiritual world, a different dimension. But the mind is able to communicate with the body through the mental wave, mental frequency, radio wave, like radio wave, like to telephone. You connect each other with radio wave. The mind and body use the, the mental wave to connect to the body. Then, then Another question comes to my mind when you explain that. Then do, do you do you think that the the pure land some some Buddhists from Mahayana talk about the pure land. Pure the, land is pure mind. That's what it means. When no craving, the mind become pure. So we call it pure mind. But the the concept of mind is difficult for people to understand. So they use the word land instead. Pure land. It's pure mind. Okay. All right. Thank you. I think that's about all the time we have for today. วันนี้เวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเิอ